Assalamu alaikum poštovani slušalci, dobro ste došli vo naša emisija koja se družime svaka sabota so našeg gosta, gost eh, naše navečerne emisije kao i prošle emisije vo sabote Idris Bilibani. Da je podsjetim je danas 19. april 2014. godina sabota. Se družime so našeg gosta vo naša emisija, emisija koja ide vo dva dela. Prvi deo je jedno slobodno predavane, nakon toga kratka pauza i drugi deo su so pitana i odgovori. Svako je slušalac koji sad kada praša i prašuje nas e, po ulica ki ne srećava ili posle našeg gosta, poštovani slušalci, ne sme mi je dostojne da kažeme od e, vera kao što može da odgovori naš gost. Znači, po drugi deo je naša emisija Pitanje odgovori, slobodno prašajte i će dobijete odgovor od našeg gosta za ova tema. Uvažena Efendija, salamu alaikum i dobro niste došli, još vojena današnja naša emisija. Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Da Allah nagrade i tebe kao i naši slušalci. Koristim prilike da ja, inša Allahu ta'ala, poselamim slušalce i neka je na njih Allahu dželle wa ala, selam i spas. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Prvi deo naša emisija je tvoje predavane i da čujeme što ste pripremili za nas i za naše slušalci.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 Njemu zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikog, koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga, sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, nastavljamo sa započetim ciklusom iz oblasti Akaida, iz oblasti islamskog vjerovanja. Govorimo o petom imanskom ruknu, vjerovanju u sudnji dan. Prethodio je govor o predznacima sudnjeg dana, kako malim, tako i velikim predznacima sudnjeg dana, spomenuli smo ove stvari u kratkim crtama, iako s ovim stvarima, reko smo, može e, pričati opširno, a napisana su i zasebna dijela. Međutim, nama je cilj da u kratkim crtama ukažemo na najbitnije stvari koje se vežu za vjerovanje u sudnji dan. Nakon malih i velikih preznaka sudnjega dana, sljedeća od stvari o, ko o, o kojoj govorimo, a koja se veže za iman mil ahir, koja se veže za vjerovanje u sudnji dan, jeste el imanu bil meut. Vjerovanje u smrt. Vjerovanje u smrt. Vjerovanje u smrt, draga braćo i cijenjene sestre, obuhvata nekoliko stvari. Obuhvata nekoliko stvari. Prva od tih stvari a to je da je Allah subhanahu wa ta'ala neminovno propisao smrt svakom živom biću na nebesima i na zemlji od ljudi, džinna, meleka i ostalih stvorenja. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala Kullu šeji'in halikun illa vajha sve će propasti, nestati osim njegova lica To je sasvim gospodara Đelevala, lahul hukmu wa ilaihi turđa'un. Njemu pripada sud i njemu ćete se vratiti. Kullu man alaiha fan, wa jebqa vajhu rabbike dhul jalali wal ikram. Sve što je na njemu, na dunjaluku je prolazno, a ostaje lice gospodara tvoga plemenito i veličanstveno. I kaže gospodar Đelevala, kullu nefsin dha iqatul maut, wa innama tuwafavna uđurakum jevmel qijamah svaka duša će smrt okusiti, a vi ćete vaše plaće na sudnjem danu dobiti. Faman zuhziha anin nari wa udhila al jannata, faqad faze fauzan azima, faqad faze, wa mal hayatu dunja illa mata'u l-gurur. A onaj ko bude udalen od vatre i uveden u džennet, to je onaj ko je uspio. To je onaj ko je uspio. Zatim, nakon toga, sljedeća u stvari koja potpada pod vjerovanje u smrt, jeste da svako živo biće ima svoj eđel. Svoj, dakle, eđel kojemu je gospodar subhanahu wa ta'ala odredio i onda kada dostigne taj svoj eđel, onda ga ne može niti produžiti, a niti, a niti ubrzati. Niti ga može produžiti, a niti ga može ubrzati. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون I svaki ummet, svaki narod ima svoj eđel, pa kada dođe njihov eđel, onda ga ne mogu odgoditi, niti ga pak mogu ubrzati.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 Imam muslim, rahimahullahu ta'ala, bileži od Abdullaha ibn Masuda, radijallahu anha, radijallahu anhu, da je ummu Habibe, žena poslanika, sallallahu alaihi wasallam, rekla, gospodaru moj, poživi mog muža poslanika sallallahu alaihi wa sallam i mog oca Ebu Sufjana i mog brata Muaviju. Pa joj je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inneki sa'alti Allahe ta'ala li ađalin madrube wa atharin mautude, mautu'a doista si ti pitala ili moliš Allaha Jalla ve Ala o eđelima koji su već određeni i zacrtani u arzaki maksume i o rizku koji je podijelen ništa se od njega ne može ubrzati prije njegova vremena niti se pak može odložiti nakon njegova vremena a da si molila Allaha Jalla ve Ala da te sačuva od kazne u vatri i kazni u kaburu, to bi bilo bolje to bi bilo bolje po tebe. Zatim, nakon toga, sljedeća od stvari koja potpada pod vjerovanje u smrt jeste da taj rok kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala odredio ili taj eđel ne zna niko od stvorenja. Da taj rok ili taj eđel, kada će on nastupiti kome čovjeku, kada, u koje vrijeme, na kom mjestu i tako dalje, to ne zna niko drugi osim gospodara subhanahu wa ta'ala. To zbog toga što pomenute stvari kada će nastupiti smrt, u kom dakle mjestu, u kojem obliku i tako dalje, u kojem stanju, to predstavlja stvar gajba, a ključeve gajba ne zna niko drugi do gospodar subhanahu wa ta'ala. Kaže gospodar žele wa ala, wa indahu mafatihu l'gajbi la ja'lamuha illa hu. A kod njega su ključevi gajba i ne zna i niko drugi osim osim njega. Niko drugi ne zna osim njega. Kaže gospodar Jalla wa'ala وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ A nijedna duša ne zna šta će sutra zaraditi i nijedna duša ne zna u kojoj će zemlji preseliti. U kojoj će zemlji preseliti. I zato kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kojeg bileži imam Tirmizi i drugim a u kojem stoji kada Allah subhanahu wa ta'ala želi da uzme dušu roba u nekoj zemlji Allah jalla wa'ala da pa, taj, pa da da taj rob ima potrebe u toj zemlji kada gospodar jalla wa'ala odredi da rob preseli u određenoj zemlji, gospodar da, pa taj rob ima kakvu potrebu u toj zemlji, pa ode u nju i zatim nakon toga tu mu dođe ežel od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve ove stvari potpadaju pod vjerovanje u smrt koju će, kao što smo vidjeli, okusiti svako živo, svako živo biće. Zatim, nakon toga, Obaveza nam je vjerovati u ono što slijedi nakon smrti, a o čemu nas je obavijestio gospodar subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi ili pak poslanik sallallahu alaihi wa sallame u svom vjerodostojnom, vjerodostojnom sunnetu. A sljedeća od tih stvari koja nastupa nakon dakle smrti, a u koje je obaveza vjerovati, jeste kabursko uživanje ili kazna shodno stanju osobe shodno stanju osobe. Kabursko, dakle, uživanje ili pa kaburska kazna u zavisnosti od stanja osobe, u zavisnosti od njegova vjerovanja ili nevjerovanja, njegova grijeha i tako dalje i tako dalje. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, spominjući na indirektan način al-azabu fil kabri ili kabursku kaznu, kabursko iskušenje, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, govoreći o narodu faraona, o samom faraonu kao i o njegovom narodu. وَحَاقَ بِآلِ فِرَعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ I faraona i njegovu familiju faraona, njegovu dakle, uh, njegov narod je zadesila loša kazna. النَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوَ وَعَشِيَّ Vatra kojoj se izlažu ujutro i navečer a jevme, wa jevme taqumu sa'atu adkhilu ala firavna ašeddala azab. ana dan kada nastupi sudnji dan, uvedite, bit će rečeno, uvedite porodicu faraona u najžešću kaznu. Dakle, gospodar Žele Vala nam prije sudnjeg dana, dakle, prije džahennemske kazne, u ovom ajetu govori o azabu en nar, odakle kazni iskušenju vatrom, a to je dakle ta kazna kojoj biva čovjek iz nevjernik izložen u svom grobu, u svom dakle u svom kaburu. Imam Buhari rahimehullahu taala bileži od Aisha radijallahu anha za e, žene poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je neka jevrejka došla kod nje da je pita. Pa joj je zatim nakon toga rekla molim Allaha da te sačuva od kaburske kazne. Pa je Aisha radijallahu anha upitala Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallamem O Allaho poslaniće, zar će ljudi biti kažnjavani u njihovim grobovima? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao utječit će se Allahu subhanahu wa ta'ala od kaburske od kaburske kazne. Poslanik sallallahu alejhi wa selleme se nakon toga uticao Allahu jalla wa ala od kaburske od kaburske kazne. Zatim također od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam se prenosi da bi u namazu nakon te etahijatu i nakon salavata učio Allahuma inni a'udhu bike min fitnetil ma Allahuma inni a'udhu bike min azabil qabr. Gospodaru moj, ja ti se utičem od kaburskog iskušenja, od kaburske kazne. Ovo je jedna od tri stvari kojima se, od kojih se Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme uticao Allahu dželle vala. Uticao se Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva od fitne iskušenja Mesiha Dejjala, od fitne iskušenja živih i mrtvih kao i od fitne, dakle, ili pak iskušenja ma'thama grijeha i duga. Od ovih stvari se uticao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme, a dakle ovo što ovo ono što ovdje nas interesuje jeste da se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uticao Allahu dželle ve ala od toga da ga Allah subhanahu wa taala sačuva sačuva kaburske kaburske kazne zatim nakon toga Imam Buhari rahimehullahu taala Imam Muslim rahimehullahu taala takođe prenosim da je Aisha radijallahu anha rekla kod mene su došle dvije starice od jevreja u Medini, pa su nam, e, te, te, su, te su mi rekle, inna ahlel kuburi ju'adzebune fi kuburihim. Doista se stanovnici grobova kažnjavaju u njihovim grobovima, pa kaže Aisha radijallahu anha, te sam to porekla i nisam povjerovala. Zatim su one izašle, te je ušao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, te sam mu rekla, o Allahov poslaniće, doista dvije starice od jev, jev, od jevreja Medine su došle kod mene i ustvrdile kako se ljudi kažnjavaju njihovim grobovima. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame, sadakata, rekle su istinu, doista se ljudi kažnjavaju u njihovim grobovima i tu kaznu čuju životinje. I tu kaznu čuju, čuju životinje. Kaže Aisha radijallahu anha, zatim nakon toga, nisam vidjela da je poslanik sallallahu alaihi wasallame, obavio ni jedan namaz a da se nije uticao Allahu dželle ve ala od azabu al kabra ili pak od kaburskog od kaburskog iskušenja pa kažem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavajući svoje ashabe ovu, ovoj dakle dovi kao što ih je poučavao, poučavao suri pa im je govorio recite Allahumma inna na'udhu bike min azabi jahannam gospodaru moj, mi ti se utičemo od džehennemske kazne. Wa a'udhu bike min azabil qabr. I utječem ti se od kabursko, kaburske kazne. Wa a'udhu bike min fitnatil mesihi deđal. I utječem se od fitne mesiha deđala. Wa a'udhu bike min fitnatil mahja wal mamat. I utječem ti se od fitne iskušenja živih i mrtvi. Ovaj hadis, draga braćo, ili pak ova dova je jako bitna, jako bitna dova a to vidimo iz ove činjenice, iz ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je svoje ashaabe radijallahu anhum poučavao ovoj dobi kao što ih je poučavao suri iz Allahove dželjavu ala knjige, što ukazuje na njenu važnost. Dosta često ili pak veliki broj ljudi nakon e, tahijatu i salavata u svojim namazima uče Allahuma Rabbana Atina Rabbana Atina fi dunja hasana wa fil ahireti hasana wa qina azaban nar dakle nema prepreke u učenju ove dove ali nemamo nijednog vjerodostojnog zasebnog šarijaskog teksta koji nam govori da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam učio dakle ovu dovu Iako je dozvoljeno, nema nikakve prepreke jer je to dakle kuranska dova ali preče je da se uči ova dova, jer je nju Allah, poslanik sallallahu alaihi wa wasallam, uvijek učio. Kako smo vidjeli iz prethodnog Harisa Aisha radijallahu anha, da nije ostavio ni jedan namaz poslanik sallallahu alaihi wa wasallam, a da ne bi učio ovu dovu u kojoj se uticao Allahu dželle od četiri stvari. I druga stvar koju ukazuje koja ukazuje na vrijednost ove dove, a to je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam poučavao svoje ashabe ovoj dovi kao što ih je poučavao suri iz Allahove dželle ala iz Allahove dželle ala knjige. Zatim, nakon toga, Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, prenosi od Anasa radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, doista rob kada bude stavljen u svoj grob, I kada se njegovi drugovi prijatelju okrenu od njega, to je počnu vraćati svojim stopama natrag, svojim kućama, domovima, doista on, to je ukopani, čuje otkucaj njihovih nanula, njihove obuće i tada mu dolaze dva meleka koji ga zatim nakon toga sjednu i upitaju ga šta kažeš po pitanju ovog čovjeka Muhammeda. Pa će on reći, ako je dakle vjernik, svjedočim da je on Allahov poslanik, da je Allahov rob i njegov poslanik. Pa će mu zatim nakon toga biti rečeno, pogledaj u tvoje mjesto u vatri, Allah ti je umjesto njega zamijenio mjesto u džennetu. Mjesto u džennetu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, te će vidjeti i jedno i drugo mjesto. I dakle ono u vatri, a zatim nakon toga i mjesto u džennetu kojemu je datom. Zatim, nakon toga kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, a što se tiče kafira ili munafika, on će reći kada mu bude postavljeno ovo pitanje, la edri, kuntu ekulu ma jekulu en nasu. Ne znam, govorio sam ono što su govorili ljudi, pa će mu biti rečeno, niti si znao, niti si učio, zatim će biti udaren čekićem od gvožđa, malem, dakle od gvožđa, E, velikim udarcem od kojeg će on poviknuti i vrisnuti tako da će ga sve čuti osim ljudi i džinna osim ljudi i osim ljudi i džinna zatim također ima muslim rahimahullahu ta'ala bilježim da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa e, sallam govoreći o mu'minu vjerniku e, rekao doista će se njegov pogled, će se, njegov, će se njegov grob proširiti koliko dopire njegov pogled. Njegov grob će se proširiti koliko dopire njegov, njegov dakle pogled. I on će biti u svom grobu, njegov grob će se pretvoriti u bašću od dženeckih baši za razliku od nevjernika kome će se njegov grob pretvoriti u džehennemsku provaliju, a zatim nakon toga stisnuti tako da će mu rebra prolaziti jedno kroz jedno kroz drugo. Takođe Imam Buhari rahimehullahu ta'ala, bileže od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allah poslanik, sallallahu alayhi alihi wasalama, prošao pored dva groba. Pa je zatim nakon toga rekao, doista se ova dva čovjeka u njima kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog nečeg velikog. A potom je rekao, da, To jest, dakle, ove stvari su velike kod Allaha, iako nisu velike u vašim očima. Što se tiče jednog od njih, on je prenosio tuđe riječi. A što se tiče drugog, on se nije suzdržavao od mokraće, to jest nije, dakle, vodio računa o svojoj mokraći, tako da je ona a, prljala ili njegovo tijelo ili njegovu odjeću. I ovo je stvar Eh, na koju i te kako valja dakle, ukazati jer vidimo da je razlog kaburske kazne. A to je da čovjek ne vodi računa o obavljanju nužde pa tako prilikom obavljanja nužde ili dakle uprlja mokraćom svoje tijelo ili svoje ili svoje odjelo. Jer, a to je dakle kao što vidimo zabranjeno, čak šta više kao što vidimo iz ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme predstavlja razlog radi kojeg će čovjek biti kažnjavan u kaburu. Radi kojeg će čovjek biti kažnjavan u, u kaburu. Spomenimo također poduži hadis imama Ahmada rahimeullahu ta'ala koji nam u detale govori o, o onome što će se desiti sa vjernikom s jedne strane i nevjernikom i munafikom sa s druge strane prilikom smrti i nakon i nakon smrti. Pa bileži Imam Ahmed rahimehullahu taala da od ibn Aziba da je rekao izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na jednoj dženazi čovjeku od Ensarija te smo došli do njegovog kabura, pa je sjeo poslanik sallallahu alaihi wasallam, a mi smo sjeli oko njega kao da su nam ptice bile na glavama. Dakle, bili su smireni kao da su ptice bile na njihovim na njihovim glavama. Te Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme štapom čeprkao po zemlji, zatim je podigao svoju gla glavu i rekao: Utičete sa Allahu od kaburske kazne. Te je to ponovio dva ili tri puta a zatim je rekao doista rob mu'min kada napušta ovaj dunjaluk i kada se seli na ahiret dolaze mu meleki sa neba bijela lica kao da su njihova lica poput sunca a sa sobom nose čefine od dženneta i miris od dženneta potom sjednu kod čovjeka kod mu'mina vjernika kojem dolazi dakle smrt Zatim dolazi melek smrti i sjedne pored njegove glave i potom kaže O ti smirena dušo, izlazi ka oprostu gospodara Vala i njegovom zadovoljstvom. Njegovom zadovoljstvu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, pa potom duša vjernika silazi ili sklizne iz njegova tijela kao što kav, dakle, sklizne sa sklizne sa lista. Te je potom uzmu, meleki uzmu dušu mu'mina vjernika, a onda kada je uzmu, ne izostavljaju nikoliko treptaj oka. Zatim je stave u taj čefin i ženneta i namirišu tim mirisom, tako da se osjeti najlepši miris od njega. Zatim, nakon toga, se stepenju, dakle ovaj miris, normalno to nije miris kojeg osjećaju, koje osjećaju dakle ljudi. Iako u određenim situacijama gospodar Želevoala daje kao kerame svome robu od određenim dakle svojih robova poput šehida i njima sličnim da se osjeća od njih dakle taj miris i na ovom i na ovom dunjaluku. Potom meleki uzmu dušu i penju se sa njom i ne prođu pored nijedne skupine meleka, a da, je, a da ovi ne upitaju čija je ovo dobra duša, čija je ovo lijepa duša? Pa kažu, odgovaraju meleki, to je duša fulana i fulana. I spomenu njegovo najlepše ime kojim su ga ljudi dozivali na ovom dunjaluku. Sve dok ne dođu do sedmog neba, pa zatraže da im se otvore vrata sedmog neba, pa im potom vrata sedmog neba budu otvorena i svi meleki sa jednog dakle neba ispraćaju to dušu do sljedećeg neba gdje i dakle dočekaju dočekuju drugi meleki sve do sedmog neba pa kaže gospodar dželle vale nakon toga zapišite knjigu moga roba u knjigu ili juna knjigu dakle velikana i vratite mog roba u zemlju jer od nje sam ih stvorio u nju ću ih povratiti i u iz nje ću ih ponovo proživjeti Zatim će mu biti vraćena njegova duša, te kada bude vraćen u zemlju, doći će mu dva meleka, sjesti ga i upitati, ko je tvoj gospodar? Pa će on reći, moj gospodar je Allah. Pa će ga potom upitati, a koja je tvoja vjera? Pa će reći, moja vjera je Islam. Pa će ga potom upitati, a šta je sa ovim čovjekom koji vam je poslat? Pa će reći, to je Allahov poslanik. Zatim će mu reći, a kako si to znao? pa će reći čitao sam Allahovu knjigu i povjerovao u njega. Zatim će glasnik sa nebesa pozvati, istinu je rekao moj rob, pa prostriti mu od dženneta i obucite ga iz dženneta i otvorite mu vrata ka džennetu, pa će mu doći od mirisa i ugodnosti dženneta i njegov grob će biti proširen koliko dopire njegov pogled. Zatim će mu doći čovjek lijepog lica, lijepe odjeće, lijepog mirisa te se ova i te se mu reći raduj se raduj se ovo je dan koji ti je bio obećavan pa će ga mu'minu pitati ko si ti jer doista tvoje lice dolazi sa hajrom pa će mu on reći ja sam tvoje dobro djelo pa će mi tada reći gospodaru moj uspostavi sudnji dan gospodaru moj uspostavi sudnji dan kako bi se vratio svojoj familiji i svome imetku kako bi se dakle ponovo sastao sastao sa njima kaže nakon toga Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam a doista rob nevjernik kada napušta ovaj dunjaluk i kada se seli na ahiret, sa nebesa silaze meleki crna lica sa, e, sa, sa nebesa silaze e, meleki crna lica i sjednu kod njega, a potom dolazi melek smrti i sjedne kod njegove glave. I potom kaže, o ti ružna, loša dušo, izlazi ka sržbi gospodara Đeleva Ala, pa će se duša ovog čovjeka razbježati po tijelu, pa će oni iščupati kao što se žarač vadi iz vune kao što se žarač vadi iz nakvašene vude, vune, natopljene vune. Dakle, ona stvar kojom se e, stavlja žar, dakle, e, kada želimo da pomjerimo žar, raspirimo žar i tako dalje, taj žarač, onda kada se stavi, dakle, u vunu koja je vlažna, koja je mokra, onda ga ona, dakle, ona čupa, žara čupa tu vunu. Pa tako, dakle, i meleki duše čupaju, i meleki smrti čupaju dušu ovog, ovog groba. Pa zatim, kada je uzmu, ne izostavljaju nikoliko treptaj oka. I zatim se osjeti ružan miris, poput dakle, mirisa lešine i to je najgori, najgori miris. A potom se meleki penju, i ne prođu pored nijedne skupine meleka, a da ovi ne upitaju čija je ovo loša i ružna duša, a oni kažu to je duša fulana i fulana i spomenu njegovo najgore ime kojim su ga ljudi dozivali na ovom dunjaluku. Sve dok ne dođu do dunjalučkog neba i zatraže da im se otvori, ali im ono neće biti otvoreno. Dakle, kod mu'mina vjernika odlazi do sedmog neba, dok dakle kod kjafira nevjernika, ono se vraća već kod dakle, prvog neba, kod unjaluškog neba, ono im se ne otvara. Pa je potom poslanik sallallahu s.a.v. proučio riječi uzvišenog La tufattahu lahum abuabu samai, wala jedhuluna ljenneta hatta jeliđe ljemelu fi semmil hijab. Njima neće biti otvorena nebeska vrata i oni neće ući u džennet sve dok deva kroz iglene uši ne prođe. Potom kaže gospodar Želevo Alam zapišite knjigu moga roba u Sidžin. U Sidžin, u knjigu, dakle Sidžin. Zatim se njegova ruč, e, duša biti bačena, a potom je proučio poslanik sallallahu alaihi wasallam وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ a onaj ko čini širka Allahu Đelle kao da je pao sa neba pa ga dočepale, zgrabile ptice ili ga pak vjetar odnio u predio, u predio dalekim. Zatim će njegova duša biti vraćena u njegovo tijelo, pa će mu doći dva meleka, sjednuti ga i upitati ga ko je tvoj gospodar, a on će reći ha ha ne znam. Pa će ga upitati a koja je tvoja vjera, pa će reći ha ne znam. Pa će ga ponovo upitati a šta kažeš o ovom čovjeku koji vam je poslan, pa će i tada reći a ne znam. Zatim će pozvati glasnik sa nebesa i reći slagao je moj rob pa prostrite mu od vatre i otvorite mu vrata ka vatri. Pa će mu doći od vreline vatre i njene žestine i njegov grob će se stisnuti tako da će mu rebra prolaziti jedno kroz drugo. Zatim će mu doći čovjek ružna izgleda, ružne odjeće i ružna mirisa. Pa će mu reći raduj se samo zlu ovo je dan koji ti je bio obećavan. Pa će reći, ko si ti, doista tvoje lice ne dolazi osim sa šrlom. Pa će reći, ja sam tvoje loše dijelo i tada će ovaj čovjek reći, gospodaru moj, ne uspostavi sudnji dan, ne uspostavljaj sudnji, ne uspostavljaj sudnji, sudnji dan. Ovo je dakle stanje mu'mina vjernika s jedne strane i stanje dakle nevjernike kafira munafika s druge strane o kojem nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme a u kojem jasno vidimo opis smrti jednog i drugog kao i ono što čeka mu'mina vjernika u njegovom kaburu odakle džennetski od onoga od e, blagodati koje mu gospodar subhanahu wa taala pripremio kao i s druge strane ono što čeka nevjernika od kaburske kaburske kazne cilj je da kažemo da i ovim hadisom potvrdimo da je vjerodostojno pritvrđeno Allahovom knjigom i sunnetom Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da će mu'min vjernik uživati u svom kaburu a da će kafir munafik dakle biti kažnjen u svom kaburu i ove stvari su stvari gajba u koje mu'min vjernik vjeruje u koje mu'min vjernik vjeruje jer ako ove stvari čovjek izlaže svojem razumu, onda neće biti u stanju da svati ove stvari. Ove su dakle stvari gajba i u njih će vjerovati samo dakle mu'min vjernik, a gospodar Đelja Vala je kao prvo svojstvo vjernika u svojoj knjizi spomenuo da oni vjeruju u, da vjeruju dakle u gajb, u stvari o kojima ih obavijestio Allah Đelja Vala i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam, a koje dakle oni ne mogu, ne mogu vidjeti. S obzirom da je vrijeme već poodmaklo, inša Allahu ta'ala, zaustavljamo se ovdje uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć, a zatim nakon toga, na sljedećem predavanju, predavanju nastavljamo da inša Allahu ta'ala govorimo o onome što će dakle čekati mu'mine vjernike i nevjernike i sve ljudi dakle u cijelini nakon kaburskog uživanja ili pak nakon kaburske kazne shodno stanju čovjeka i shodno njegovom, njegovom imanu. Molim gospodara Đelevala da nas sačuva džahennemske kazne, da nas sačuva kazne u kaburu. Molim gospodara Đelevala da naše kabure učini inša Allahu ta'ala džennetskim baštama, a da nas sačuva od toga da naši kaburi budu džahennemske provalije. Ekulu kavli hada, wa astagfirullaha li, wa lakum, wa jazakumullahu khaira. Poštovane slušalci, ovo je bilo prvi deo naše družene. Nakon kratka pauza se vraćame u drugi deo. Bidite zajedno su nas.